you going yeah. in, Uh. Take me in with you, man. Yeah. <laughs> Fuck oh. you then. Stary chłop, a się jara rapem Cały rok, cały rok i dekadę Zatem, zatem, zatem, zatem Robię, robię, jadę, jadę Stary chłop, a się jara rapem Cały rok, cały rok i dekadę Zatem, zatem, zatem, zatem Robię, robię, jadę, jadę Stary chłopa szyjara rapem Ta twoja lamba dziara stara jest Ja jestem normalnym chłopakiem Tu się nie ma co obrazać, trzeba harać w japę Żartowałem, dawno się nie jarałem, taki porwał mnie żywioł Jak na starych bitach MF Duma, Sanofi, Von Metro Jedna miłość, żeby nie wyszło krzywo Co? Potrzymaj mi piwo, liczy się to, żeby gruwiło O, mój synek do tego się kiwa O, to jest coś, czego nie było o, zajawka jest zawsze żywa, żywa, żywa Kasza i warzywa, browaranie. tykam Nawet nie masz czego mi podtrzymać Nie spełniam twoich oczekiwań, wybacz Powiedz jak się czujesz, a powiedz głową kiwa Stary chłopa się rapem Cały rok, cały rok i dekadę Zatem, zatem, zatem, zatem Robię, robię, a co ja wam poradzę? Jadę, jadę Stary chłopa się rapem Cały rok, cały rok i dekadę Zatem, zatem Zatem, zatem, robię, robię A co ja wam poradzę? Jadę, jadę Stary chłopa się jara rapem Cały rok, cały rok i dekadę Zatem, zatem, zatem, zatem Robię, robię, a co ja wam poradzę? Jadę, jadę Stary chłopa się jara rapem Cały rok, cały rok i dekadę Zatem, zatem, zatem, zatem uh. Jadę, jadę To jest medar, kırık